12616-fatvo. Ramazon oyi bilan tabriklash hukmi. Savol: Ramazon oyi kirishi munosabati bilan tabriklash joizmi yoki bu amal bid'at hisoblanadimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Yangi oy kirishi munosabati bilan tabriklashning zarari yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalariga Ramazon oyining kelishi haqida xushxabar berar va ularni bu oyga alohida e'tibor qaratishga undar edilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Atakum Ramazonu shahrun muborak. Faradallohu alaykum siyama. Sizlarga muborak Ramazon oyi keldi. Alloh bu oyning ro'zasini farz qildi. Tuftahu fihi abwabus sama va tughallaqu fihi abwabul jahim. va tug'allu fihi maradatush shayatin. Bu oyda osmon eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi, shaytonlarning ashaddiylari kishanlanadi. Lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahr. Man hurima khayraha faqad hurim. Allohning bu oyda bir kechasi bor. Bu kecha ming oydan afzaldir. Kim o'sha kechaning yaxshiligidan mahrum bo'lsa, demak u ko'p narsadan mahrum bo'libdi. Sunan-i Nasoiy 2105-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Nasoiy 2105. Vallohu a'lam.